أنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da volimo ono što nam je on kazao da vrijedi. Salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu koji nas je svojim, svojim životom naučio da uvijek idemo prema onome što vrijedi. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da nas na oba svijeta nagradiš što pokušavamo onoliko koliko god možemo da tebi u svojim životima budemo odani. Zaista ništa nije lahko osim onoga što ti svojim robovima ne olakšaš, pa te molimo da nam olakšaš da se družimo u tvoje ime, da se sastajemo na mjestima gdje se ti spominješ i da se čuvamo onih mjesta na kojima će naša srca nemar obuzeti. Gospodaru, sačuvaj nas na oba svijeta i počasti nas proživljenjem u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I kuranski ajet sa kojim želim da započnem ovo naše večerašnje druženje jeste na neki način smjernica za razmišljanje svima nama. Mi nismo birali gdje ćemo se roditi. Nismo birali ko će nam roditelji biti. Nismo birali ovaj vanjski izgled koji nam je Allah dragi dao. To, tako smo, to smo dobili. Ono što čovjek u životu bira jeste kako će živjeti, i koga će u svoj život pustiti. Biramo hoćemo li biti odani stvoritelju njega priznati i svoje živote uskladiti sa onim što nam je on objavio kroz Kur'an, svoju posljednju objavu i kroz sunet životni stil svoga posljednjega poslanika i koga ćemo u život pustiti. I kuranski ajet koji je danas jedan mlad insan koji se priprema da bude hafiz proučio je mene zaustavio i rekao sam moram to podijeliti prije nego što uđemo u hadis. Kaže gospodar u suri koja se zove teuba, pokajanje. A pokajanje je da se vratiš stvrtem. Jer kad se njemu vratiš, vratio se i onome što je bitno za tebi. Kaže gospodar, ja haladina amenu, o vjernici, ittaqullah, budite svjesni dragoga Boga ovo što sam vam malo prije rekao, nismo birali ni gdje ćemo se roditi, ni kad ćemo se roditi, ni ko će nam roditelj biti, imena nam dali. Hvala. Hvala Allahu pa smo se rodili, evo, u Bosni. Hvala Allahu pa smo se rodili na mjestu gdje nositi din i iman puno vrijednije nego na nekim drugim mjestima gdje je lako. Kaže gospodar, o vjernici, budite svjesni Allaha, wa kunu ma'as sadiqin i budite sa onim koji su iskreni. Ovaj prvi izbor, hoću li biti odan stvoritelju ili neću, usko je vezan, vjerujte, iz ovaj drugi izbor. Hoću li se družiti ili hoću li u svoj život upustiti ljude koji su čestiti, koji su iskreni, koji su dobri, ili ću se družiti s onim ljudima koji nisu takvi. I ono što i sebe i vas podsjećam jeste da nas je ulema odgajala i kažu čuvaj se druženja sa škrtom osobom. Kaže zašto? Zato što ti škrt prenosi na tebe loše mišljenje o Allahu. Da kada dijeliš da ti Allah neće dat da ti se otvori vrata na fake. Kaže čuvaj se od druženja sa kukavicom. Zašto? Zato kad budeš trebao pokazati odvažnost, hiljadu onih njegovih rečenica će kroz tvoju glavu prolaziti. A šta će biti tako a šta će biti tako ono? Allah od tebe traži da budeš šta? I nema hadisa Resulullaha sallallahu alaihi wasallam po mome skromnom mišljenju koji bolje odgaja čovjeka je od onoga el mer u aladini halili čovjek je na vjeri svoga blisko imate dvije krajnosti ili imate ljude koji nemaju ni jednog prijatelja ili imate ljude koji na Facebooku imaju 1200 prijatelja i ovaj kaj, ma nema nikome meni nije prijatelj zašto? razočarali ga oni ljudi koji je on odabro ili ovaj koji ima 1200 ne prijatelja, nego poznanika. To je poznanik. Ko ti je prijatelj? Kaže Subhanallah, ako hoćeš da znaš kakav se, evo te kaže, čovjek je na vjeri svog bliskog prijatelja. Ako mi ti ahbab, kakav si ti, takav sam ja. Ako ti lažiš, zove te babo, kaj gdje si, ma evo zauzet sam studiran, sa mnom piješ kao. To ti je žuti. Dva žuta ide onda koji zeleni karton. Nema zelenog nakon toga. Ide crveni. Zašto? Zato ako nije iskren, i sutra i slaga. Sutra će te neko pitati za njega kakav je. Moraš kazati kakav je. Moram reći, govori istinu ili laži. Subhana. Zbog toga, ovaj odabir, ove dvije krajnosti, čovjek u životu, najljepša je definicija. Kaže, tvoje prijatelj onaj pred kim ne moraš nikakvu masku nositi. subhana. Može biti potpuno prirodan, ne optereće. Ahba. I ako nemaš takvu osobu, Hazreti Omer nam je govorio, kada nađeš jednog prijatelja, kaže dobro ga se drži. Dobro ga se drži. Kaže jer da Bog da da će Možeš imati poznanike, možeš imati ljude s kojima si u nekim dobrima, zajedno radite neko dobro. Ali prijatelja, u onom smislu, onog bliskog prijatelja, Ujutro kad ustaneš klanjaš sabah, kako li mi jahbav, jel on klanio u džematu sabah? Ideš na posao, kako li on? Ideš na fakultet, kako njemu idu ispit? On ti je abab, on ti je... I velika je stvar kad nam roditelj to mogu biti. I još je onaj ljepše kada nas Allah počasti da nakon roditelja kao prijatelja uzmemo bračnog druga za prijatelja, da nam osoba koju upustimo u najveću intimu svoga života bude subhanallah, dok smo bili u medresi, čovjek mi je jedan rekao tešku rečencu, kaže, znaš te zašto, kaže, mladići koji završavaju ove vjerske škole, kaže, sa žene s djevojkama koje završavaju vjersku školu. Kažem, ne znam. Kaže, da se ne moraju pretvarati. Znači, vamo kad sam, onda se pretvara. A kad smo ja i ona, pošto smo mi završili vjersku školu, mi onda možemo fatati krivine. Nemojte pokazatelj iskrenosti i definicija iskrenosti je da, da, ti je, da ti je tvoja javnost i tvoja tajnost. Kad si pred ljudima i kad si sam da ti isto. Koliko nas je onda iskreni? Jer ne mogu govoriti iskren. Koliko sam u procentualno bio iskren. Da mi je, kad klanjam pred vama, namaz moj jednak, jednako dugo učim kao i kad učim sam. A ne ovdje, ja ću dvije sahife, da se vidi, da pokažem njima kako ja fino učim onda ljudi kažu jeste ovaj, umjesto da razmišljaju o stvrtelju, da razmišljaju o dobrim i lošim dijelima svojim, jel? Umjesto da razmišljaju, da budu skrušeni u namazu, razmišljaju i vidi što je odulje. Zbog toga ovaj izbor, želim i sebe i vas, onaj, podsjetiti, da ovaj izbor u životu kada napravimo, da on puno govori o onom prvom izboru. Kako smo odlučili da živimo. Ako smo odlučili da živimo odano stvrtelj, da poštujemo ono što je on naredio, da se udanimo od onoga što je gospodar zabranio, onda naš izbor prijatelja, ljudi sa kojima se družimo, zato mi je drago bilo, razmišljam, subhanallah, nema 90% vas, to be Arabi, nezgodno kad poselam ime, ja mu ne znam ime. Vjerujte da mi bude nezgodno. Nekada se desi čak preselim osoba koja mi je bliska otac ili majka, ja ne znam da mi je preselio roditelj, da vodim na dženazu, a volio bi, Boga dodim jer mi je ahbab. Smatram ga svojim ahbabom, svojim prijateljem. Nismo toliko, toliko nismo bliski da, da mu ne znam imena Subhana. I zbog toga jedna od lijepih stvari kod nas jeste što su se ranije ljudi u džamijama nakon završenog namaza ostajali jedni sa drugim, upoznavali se. Zašto? Kako ću odabrati ahbaba ako ne znam koga ima? Ja bih vas zamolio samo malo naprijed, nezgodno mi je ljudi stoje na vrati. Evo može, može ovdje, Džena, pričaš. Zamolio bih vas da se sjetimo Fatihom ili dobom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. ili daje lillahi il Fatih. Došli smo do 43. poglavlja. Ovo vas molim da, da razmišljamo. Hvala dragom Allahu, on nam otvara. Čak onaj se za dobrog prijatelja u dovama kaže, kaže Allahu merzukni gospodaru moj, šta? Obskrbi me dobrim prijateljem. Jednako kako je obskrba da dobar fakultet završiš ili da se dobro zaposliš. Tako ti je obskrba da imaš fine ljude oko sebe. I meni je drago što nas je gospodar počastio da mi pokušavamo koliko možemo da ustrajemo u tome da imamo druženje, sedmičko druženje sa hadisom Rasulullah. Rekao sam vam svima, organizujte se, nemojte da prođe hefta, da nemate jedno druženje vi sa Kur'anom, vas pet, vas trojica, vas dvojica. Nema, kaže jedan ahba priča, nema mi ljepšeg dana nego kad nas je gospodar mene i mog najboljeg prijatelja počastio da zajedno na ekskurziji budem pa smo u hotelu gdje smo bili do nekih doba u noći zikrili. Govorili la ilaha illallah, učili Kur'an. A pred sada on uči dobu, ja govorim amin, a onda obrnuto. I kaže šta smo molili? Kaže Jarab sačuvaj čistoću naših srca da ostane ovakva kakva je danas. Neopterećena interesima, željom za slavom, željom za imetkom. Učimo dovu. Šta se onda desilo? Zanimljiva anegdota. Ovaj Gabam ne govori hajt u Istanbulska, kaj kaže, sabah je, kaže, prouči ezan. Svi smo tu muslimani, pa da, da obznanimo ezan. Sad je on stao na balkon, <laughs> a nema kakav glas. Je Allahu ekber I počeo, kad tamo neki Turčin izašao, pa on nešto priča, priča, priča, vjerovatno psuji. <laughs> Probudio ga četiri sata ujutro. Kaže, kad je ušao unutra, pita ga, šta kaže, šta ona viče, kaže, god, kaže, sve nam je bez Fatihe i Jasina spomenuo. <laughs> Hoće nešto da psuje. Subhanalo. Nema, zašto? Odabra, nemojte da prođe hefta. Nemojte da prođe hefta, da ne, jedno druženje s Ljudi, jedno, jedan, jedan pregled, pa pročitaš prijevod tog ajta, kako nam je Sultan Efendi sad proučio. Kada te robovi moji pitaju za mene, ja sam blizu, samo da taj kuranski ajet proučite zajedno. Vas pet, svakoga prouči po jedan put. Pročitate prijevod. Kažete gospodar hvala što si nas počastio da se s tvojom knjigom družim. Nemojte da to nemate. To je ovo što adaful iman. najslabije iman da imaš jedno druženje s Kur'anom jedno sa hadisom Resulullah. Heftično. Prolazi vam, Začas 52 hefte to je stotinjak druženja. Alhamdulillah. A koliko je puta pedeset 52 hefte puta nije 52 hefte, nego 365 puta 3. Jel tako? Ne jedeš jednom heftično. Ko, ko to jede jednom heftično? Ne ga vidim. Ima, subhanallah. 365 puta 3, Allahu dragi, više od hiljadu puta. Godišnje moram nahraniti šta? Svoje tijelo. A vode koliko puta piješ? I zato molite Allaha da vam ljubav prema njemu bude draža od hladne vode kada ste dobro živi Znam da toliko voliš tvrtelja. Da ga voliš onoliko koliko osjećaš ljubav i potreb prema onoj hladnoj čaši hladne vode kada, kada dobro ožedniš kad je iftar u 8.30. Subhanallah. Opet o vodi govorim. Poglavlje, poglavlje je u, du, u ređuli kaže uzimanje poglavlje abdest čovjeka sa njegovom, sa njegovom hanumom. Znači još uvijek govorimo o, o abdestu. Odmah sam naslov vam govori da je u islamskom pravu čak i taj intimni, da kažem, odnos i ta intima čovjekova u njegovoj kući. Resulullah s.a.v. Hanume njegove su nam prenijele da su se znale kupati iz iste posude zahvaćali Boži poslanik sallallahu zahvaćala bi njegova hanum. Jer naravno nije bilo onako kako je to danas da imaš česmu da odvrniš. I subhanallah to sam vam spominjao ranije Džulibetil kulubu ala hubi men ahsene ilaiha. Jesi čuo za to? Ovo je iz Sirije doneseno. Kaže, srca vole, srca vole onu osobu koja, koja im učini dobro. Ako imate bliske ljude sebi, čuvajte ljubav koju oni osjećaju prema vama tako što ćete im što više čin dobro. Počasti ga, kupi mu knjigu, izvedi ga na kahu, družite sa njim, jer je Hazreti Pejgamber sallallahu alaihi wasallam rekao tahada u tahabu. Kaže dajte jedni drugima poklone šta? Voljećete se. I znate da su ashabi uvijek molili Allaha da ih zaštiti od toga da im griješnici dadnu nešto. Kaže zašto? Da ih naša srca ne zavoli. Zamisli on griješnik, on daleko, ne do Bog daleko od stvrtelja, ne zna Allaha. I on ti nešto učini i tvoje srce ga šta? za Bog. I zato ovo, ovo je vrlo bitno poglavlje. I onima koji su oženjeni udate i onima koji će se ako Bog da oženiti udate. Intima, pazite, do te mjere Imam Buharija obraća pažnju na intimu da kaže poglavlje abdesti čovjek sa svojom hanumom. A to je ono što smo uvijek govorili, ako se sjećate. Ako se zajedno sa njom naseđite, onda imate isti referentni okvir. Ti i ona imate iste vrijednosti. Vrline, vrijednosti i vještine. Vrlina, vrijednost, vještina. Vrlina, brak. Vrijednost očuvanje braka. Vještina da u tome uspiješ. Bez toga, a šta je glavna vještina? Daj da Allahu zajedno na seždi budim. Hajde ti uči Hanuma Kaže, nema je vlada. Uči ti dovu, ja ću govoriti amin. I obrnuti. Ja ću uči dovu, ti govori amin. Kad imaš isti referentni okvir, kad je kaže Allah, kaže poslanik, tebi bitno, onda nemate problem. Nedavno sam imao jednu situaciju, Subhanallah, zamisli ženu koja zna za hadis poslanika. Koja žena, vjerodostojan, koja žena bude tražila razvod braka od svoga muža. Bez razloga, bez da ima nešto. Razlog je ne volim te više, ali mene ništa, ništa kao neću. Neću to voliš. Kaže, susrešće se sa Allahom, Allah će na nju biti srdit. Zamisli referentnog okvira tu. U rijedok ti je zulom činio, da vidimo, kao ništa. Neću sa njim da živim. Uvijek je bitno. Jednako kako odabiremo drugo Kada odabiremo bračnog druga ili kada produbljujemo, imajmo isti referentni okvir. A kaže Allah, kaže poslanik. Šta kaže poslanik? Najbolji od vas su najbolji prema porodcama svojim. To je nešto što stalno treba čovjek se ponavljati. Zašto? Da ga djeca dočekaju kada uđe, subhanallah, pa babo moj sa mnom jede, babo moj sa mnom se igra, babo moj sa mnom legne u postelju pa me on uspava. Dijete kad osjeti tu bliskost, hiljadu riječi jedan postupak može zamijeniti. Hiljadu riječi jedan postupak može zamijeniti. Nažalost, mi danas sa hiljadu postupaka pokažemo ono milion riječi da kažemo ne možemo popraviti. Nepopravljivu štetu napravimo. I nekada djeca iz porodica gdje su i otac i majka na namazu. Ne budu na namazu zašto? Zato što su preglasno roditelji dijelima svojim govorili protiv namaza. Jer ja, posebno se toga, paste dijete napravi neki zijan, ti tek klanja. završava sa namazom i ni pet, ni šest na dijete. Dijete će misliti da to tvoje ponašanje ima veze s čime? Sa namazom. Vam povezao si u glavi djeteta. Umjesto da kaže, hodi babi, pa sad tako valja. Hodi, imam još suneta da klanjam, hajdi ti se malo vrti oko mene. Dijete to neće zaboraviti. Prvo neće zaboraviti da se na njegov jedan onaj, jednu njegovu pogrešku, reagovao, rekao si, zar to valja, ukazao si na grešku. Ali kaže djetetu da malo kolut naprijed oko mene. I dijete se vrti. nema, subhanallah, onih dječjih ručica kad te one dotaknu. Djeca su tako, subhanallah, toliko čisti. I toliko interešći, ali čisti interešći. Ti njemu balan kad valjaš, on tebe voli. To, to je tako. Danas kada valjate ljudima, subhanallah, odmah se zavist pojavi, jel tako? Dva ahbaba, zašto? Zavidimo što možda malo bolji posao ima. Subhano. Svaku bolest liječiti možeš. Kulula adavati turđa adavauha. Illa adavata man adake an hasedi. Osim zavisti onoga ko ti zavidi, osim neprijateljstva onoga ko ti je neprijatelj zbog zavisti. Zašto? U srcu. On nije zadovoljan sa čime? Amen tu billahi, ve melajketihi, ve kutubihi, ovo na bračnom pona, ve rusulihi, ve ahiri, ve bil Aha, Allah, je to Allah odredio ili je to? Jel? On nije zadovoljan čime? Nije zadovoljan stvrtelje. Kako da tebi bude prijatelj? Kaže وَفَضْلِ وَدُوِ الْمَرْأَةِ Kaže poglavlje abdest čovjeka sa njegovom suprugom i abdest sa onim što ostane nakon što Hanuma uzme abdest. Mi smo objašnjavali, nakon što se iz jedne posude operu najprije ruke ruke koje su čiste kad se unose u tu posudu, ne, ne prljaju u tu vodu, ona se ne računa ako korištena. I zato nekad ljudima našim čudno, pogotovo mi smo bošnjaci i nije veliki čistunci. Ilhamdala da smo takvi. Naše i hanume i naše kuće tako važi za velike čistunce. Ma kaže, on je u onoj, kako kaže, onoj fontani. Razumijete? Vide primjer radi u nekim muslimanskim zemljama velika fontana, ljudi operu ruke i onda abdesti iz te fontane. I njima nije jasno kako se ta voda nije nije uprljala. Nema se što uprljati. Velika je količina vode, ruke su uprljane. Oni u biti svojim rukama vade vodu kojom, kojom se abdesti. Kaže, je Umar bil Hamim min beti nasranije. Kaže, abdestio je Hazreti Omer, radijallahu anhu, vodom koja je bila ugrijana. E, ovo nam je svima dar Allaha Đalašanu. Hazreti Pejgamber sallallahu alaihi sallam nikad nije ugrio vodu da se abdesti. Barem ja nisam u hadisma njegovim našao. Kaže, Hazreti Omer je abdestio vodom koja je bila ugrijana u, iz kuće koju, su mu, koju mu je iznijela jedna žena kršćanka Dva, dvije blagodati. Prvo, danas čim može uzimu da otvori, pa subhanallah, kod nas sada u abdestani begove džani uzimu bude kakva voda ledena, je li leden. Bude ugrijana, subhanallah. Druga stvar, mi ovdje imamo često kontakt sa ljudima koji su nemuslimani. Možete iz njegove kuće uzeti vodu da ti iznesi hanuma nekog supruga od nekog nemuslimana kaže evo bujno hoćete da obavite svoju molitvu evo vam vod i ono što je Hazreti Omer a vi znate da je prilikom ulaz, ulazka u kuci šerif vi znate da je Hazreti Omer došao do kuci šerifa kako? sa svojim slugom nikoga u pratnju sluga je jahao pola vremena a Hazreti Omer je jahao pola vremena kaže kad su došli pred kuci šerif, kaže, red je bio da sluga jašija da Omer vodi magac. Sad zamisli predsjednika koji izlazi iz auta i, otvara vrata svom vozaču koji je pozadi. Subhano. I kaže, kaže njemu, Hazret Jebu Ubejde ibn Žara, koji je oslobodio taj dio, da ga gospodar onaj nagradi i uveo kuci šerif i šam, zajedno sa Haldi ibn Velidom u okrilje Islama, kaže njemu, Subhana kaže, Hazreti Omere, ovo je narod koji puno pažnje posvećuje čemu? Sjećao sam neko. Čemu kršćani izgled? I dan danas. To svila, to kadifa, to zlatno, to ovako. I dan danas. Kaže, ovo je narod koji moraš zadivit nekim izgledom. I kaže, Hazreti Omer, kaže, pa šta mi predlažite Allah vam drago. Koliko ljudi imate na poziciji, kad im dođeš nešto im predložiš, on kaže, pa šta ti predlažiš Na jok, nije tako, pusti sad. Odmah te zalatari. I ne pitate šta, šta predlaži. Pa u najmanju ruku vidi šta je prijedlog, pa možda ćeš reći u redu ne možemo sada primijeti. Hazreti Omer, prvi čovjek muslimanske zemlje, kažu mu imamo problem. Kršćani veliku pažnju posvećuju onome čemu danas muslimani. Boga mi jelo dijelo ili je majica. Jel, razumijete? Subhana. Kaže Hazreti Omer šta predlaže? Kaže imamo mi za tebe lijepoga dorata, konja. Imamo za tebe odijelo, kaže zapamtit će ga za sva vremena kaže Omer hojdu nositi. I Omer obuče ono dijelo i je na onog dorata. Kaže, uzehao je na konja, kaže, subhanallah i siđe sa njega. Pogledajte, kaže, nije isti Omer jahu na magalcu i na konju. <coughs> Zašto? Moje stanje sa Allahom, skromnost koju čovjek treba osjećati, skrušenost, ne mogu da je ostvarim u toj odjeći na tom konju, ali mogu na magalcu. I zato Allah nam je, kako se kaže u predanjima, sina Ademov, Allah ti je dao onoliko koliko ti je dovoljno, a ti tražiš ono što će te pokvariti. Sina Ademov, Allah ti je dao onoliko koliko ti je dovoljno, a ti tražiš ono što će te pokvariti. Allah ti dadne više imetka. Nemaš ni jednog prijatelja. Kaže im Jahbab za jednog koji je bio u vlast. Kaže, pazili smo se i družili se dok, dok nije bio u vlast. Kad je ušao u vlast, i oni Hanuma, prekrižili nas. Nema nas, ni namapi. Kaže, kad je sišao sa vlasti, kaže, što smo se mi nekada fino pazili. Kaže, hanuma hanum. Pa subhanallah, radi tog ponašanja izgubio si prijatelje do kraja života. Jer nisi bio svjestan da ti je Allah dao čovječe ono što ti je dovoljno, a ti tražiš šta? Tražiš ono što ćete šta pokvariti. I uvijek zapamti. Nemoj sebe dovoditi u situaciju u kojoj ćeš ti osjetiti da je tvoja vjera u tvom srcu ugrožena. Ako je vjera ugrožena u tom srcu, bježi odatle. Bježi. Jer, znaš kako, neće šeitan odmah uzeti. On tebi postepeno uvodi. te u situaciju kao onaj pobožnjak što je čuo za drvo koje se obožava mimo Allaha. Pa je otišao da sruši drvo. Kaže, šeitan ga sreo u ljudskom obliku. Kaže, gdje si krenuo pobožnjak? Kaže, da srušim drvo. Ma kaže, mala nemoj, ja tebi jedan dirhem dadim svako jutro i dinar. Zlatnjak, samo ti to ostavi. Kaže, dobro. I on je, kaže, jedno jutro, drugo jutro, treće jutro. Kaže, kad je prvi put došao, kaže, šetanu, odmah ga uzeo čovjeka u liku, jel? Šetana u liku čovjeka, uzeo ga za ruku i odmah ga, kaže, dole sa vladom, Kaže, šetan, hoćeš li dinar jedan? Samo nemoj srušiti drvo. Kaže, svako jutro mjesec dana mu šetan po dinar davo. Nakon mjesec dana nema više dinara. Ode opet da sruši drvo. Prvi put je išao zato što se drve tu robuje što ljude u zabludu dovodi s tim drvet Drugi put je išao što nema čega dinara. Kaže, kad je došao šetan ga, kaže, s dva prsta, kaže, ko, kurban povali. I zato kažu, nije ona kojoj je dijete umrlo ista kao ona što je izgubila dijete. Što, što su joj platili da Nije ona kojoj je dijete umrlo poput one koju su platili i to se osjeti kad govoriš reci iskreno, saberi se u svom srcu, reci, hoću da mu kažem, ali hoću da to bude rad stvorte. I ovdje, Hazreti Omer, ono što naš ovaj samo uvod, kratak je i hadis, pa onaj, uvod uči dvije bitne stvari. Prvo, može se abdestiti vodom koja je podgrijana. I to je dar gospodara nama da, da možemo koristiti vodu. Druga stvar, možemo koristiti vodu koju nam iznesu nemuslimani. Dakle, to, to, to, to je poruka, glavna poruka ovoga, ovoga uvoda. Jedna stvar koju u ovom kontekstu moram kazati. Vi znate za onu rečencu hvala Bogu, pa sam upoznao islam prije nego što sam upoznao muslimane. Vi znate da to često ljudi koji prime islam kažu. Nemojte dozvoliti. Islam nosi ljudi koji, koji su muslimani. Nemojmo dozvoliti sebi da ne do Bog radi našeg odnosa prema, prema islamu, da drugi ljudi da drugi ljudi se udalje od vjeri. Ili radi našeg odnosa prema njima. Hazreti Omer kad je uzeo ovu vodu iz kuće nemuslimana, on kao da je uspostavio most razgovora sa njim. I vi znate da je odbio u kojoj crkvi da klanja. Da je klanio danas bi to bio mesčit. Isa, Isa. Kaže, zašto? Kaže, strah me da će muslimani uzijeti šta? Ovo za mesčit za džamiju. Allah vam drago, jel neko bolje razumije islam od Hazreti Omera danas? Zašto Hazreti Omer nije slušio crkvu? Ne samo da nije srušio crkvu, nego nije htio ni na nas da u njoj obavi. I zbog toga, jedan od, od, darova stvarnog gospodara nama jeste što Hazreti Omer najviše kontakta za njegovoga vremena se oslobodio taj dio svijeta gdje ima kršćana. Kad je ušao prvi put u pijacu na, u Damasku, Ka, znate što je muslimanima rekao? Isto kao da danas gledaš bošnjaki i bošnjakinje i ono što se dešava u ekonomskom svijetu. Kaže, ulazi Hazreti Omer, gleda radnju po radnju, sve kršćani, jevreji, kršćani, jevreji, kršćani, jevreji, sve, svi tržni centri njihovi. Kaže Hazreti Omer, tako mi Allah. ili ćete se vi početi baviti trgovinom i zanatima? Ili će, kaže, vaše hanume i vaše kćeri i vaši sinovi trebati ove ljude, a kaže, oni vas neće trebati odmah usmjerio muslimane da se počnu baviti i zanatima i ekonomijom i Zašto? Jer su imali potreb. Pa oni su gazije, vojska, oni upravljaju državom, oni imaju budžete, oni uzimaju neke petine, desetine. Ne, ne, ne, u Bio si vojnik, takvi vojnika, ja se, imao, kaže, nikad se nije borio, kaže, s jednom rukom. Jedna ruka sablja, druga štit, kaže, uvijek je sablje držao u obje ruke. Kod današnjih specijalci. Takvi je Resulullah imao sahabe, Nema džihada, kaže, zanatli. Nema džihada trgovina. Nema džihada ima svoju stoku. Ne. I to je zašto? Jer džihad, džihad je svaki trud koji učiniš da stvoritelj. To je džihad. حدثنا عبد الله بن يوسف prenio nam je Abdullah sin Jusufov kala ahberena Malik an Nafijan Abdullah ibn Umar prenio nam je Malik to ima Malik znamenti učenjak stanovnika Medine od Nafija od Abdullaha ibn Omera da je rekao kane rižalu en nisa. Sada Hazret Abdullah ibn Omer nama opisuje kakva je bila situacija za vrijeme života Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Kaže, kane rijalu van nisa une fi zemeni Rasulillahi sallallahu alaihi sallam džemija. Muškarci i žene, misli se na muža i ženu, njegovu hanum, dakle bračni par, bi uzimali zajedno abdest u vremenu Rasulullaha sallallahu alaihi i hazretja Iša radijallahu anha se naljutila kada su neki od ljudi iza preseljenja Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam govorili da kvari namaz ako prođe pas magarac i žena ispred čovjeka. Kaže, odakle vam to, to Boži poslanik nije rekao. Zar nas, žene, dovodite, jel, na nivo hajvana, jeste li vi normalni? Zašto? Jer je to takva priroda bila. Žen, na ženu se tako posmatralo. Ovdje hadis, ovo je poput hadisa Resulullah, zašto? Jer opisuje nešto što je Resulullah znao i što je on odobrio. I to je jedan, jedna posebnost islama. Da u ibadetu gospodaru muškarac i žena su potpuno jednaki. Jedinu razliku koju ima i zašto ih Resulullah nazove kaj umanjene, kaže umanjene vjeri za vrijeme mjesečnice za vrijeme tog perioda kada ne može da klanja. Njoj se pišu namaze ako je redovno klanjala, a nije dužna da klanja. Jer vi znate, kaže, svaka osoba koja je redovno nešto obavljala, pa radi bolesti, ili radi puta, ili radi neke zauzetosti, to ne stigne da učini. Allah iz svoje milosti upis, upis, upisuje toj osobi kao da je učinila Ne znam, nisam mogao doći na halku danas. Došao je neko drugi ja sam, ako sam bio, onaj, imao iskrenu želju da dođe meni gospodar upisuje. I zato je nijet vjernika, namjera vjernika je bolja od njegovog djela. Jer vjernik stalno želi dobro. A kaže, djelo munafika je bolje od njegove namjere. Jer on ti učini dobro. Ali šta je time htio? Allah zna kakav ti on dar da. Dakle, ovaj hadis nam govori, opisuje nam situaciju kakva je bila za vrijeme Rasulullah sallallahu alaihi ukazuje nam ovo vezano za Hazreti Omera, da se može uzimati abdest vodom koja je ugrijana, da se može uzeti voda iz kuće nemuslimana i da se time na neki način na neki način prave mostov. Ja često spominjem onaj detalj kada je žena primila islam zato što je vidjela kako se muslimani obhode prema umrlima. Vidjela samo kako muslimani tretiraju umrli s dostojanstvom, kako ih ukopavaju, kako ih okupaju, kako ih obuku za ukop. Dovoljno je to bilo, kaže, zašto? Kaže, kada sam vidjela kako vam je Bog i njegov poslanik, kako su vam naredili da se odnosite prema umrlim, mogu misliti kako se odnosite prema živim. A sada mi moramo sebe preispitati. Jel se mi odnosimo prema, prvo jedni prema drugima. Nemojte da budemo dobri prema ljudima izvan naših porodica, a prema svojim porodicama osorni i grubi. Nemojte, onda mi zatvaramo vrata. Kaže, gdje si bio na halki hadisa? Vjerujte da me, majke su me znale zaustavljati. Odem da nešto uplatim, zaustavi me majka, kaže, moj sin ide redovno kod tebe na halku. Ovo ovim momcima koji idu u teretanu, da čujete sad ovo. Ja kažem, bujrum hađince. Pa kaže, njegova braća kaže i rasprijeme pokući, i urade i nešto. Jo, meni nezgodno. Pa kaže, on ide kod tebe na halku. Reci im, kaže, na halki da malo ukući da malo pomognu. Da... Ja Jel da? Ja sam se zacrvenio, ne znam jeste se vi zacrvenio Nezgodno mi. Pa jer kaže mati druži se s muslimanima i muslimankama, a odnos njegov prema majci, prema braći koja urade po kući, koji majc, majku pitao, mati treba nešto uraditi. Pa to ovdje učimo. Bolan svaki put kad ti mati, kad te mati pogleda s osmijom, dobio bolan njenu možda dobu A znaš da se njena dova za tebe ne odbija. Šta učimo? Rekao sam reći. Evo, prošlo je možda i mjesec dana kako sam ovaj, kako ću kazati nezgodno, da, da mi se ne urijedi ovaj, ne u Bog presta ću teretan. Pa naravno, jak vjernik je, i to je hadis, jak vjernik je draži Bogu od slabog vjernika, a u obojici je dobro. Normalno da treba da radi na svom fizičkom, fizičkoj spremnosti. Ali treba, nemojte da kaže, on kaže ide na halku hadisa i kaže u kući neće da uradi ono što bi vjernik treba. Subhanallah, Resulullah kaže Hazretija Iša, kada bi ušao u kuću šta bi prvo uradio? Prvo bi kaže pomogao svoje ukućane onome što oni radi. I takav bi bio sve dok ne zauči jezan. Kad na, zauči jezan, onda bi, niti mi znamo njega, niti on zna nas. Subhanallah, pa to, to je ono što trebaš naučiti od hadisa Resulullah. A nešto kaže, mi moramo te iskuhati ovo, on dođe kaže izvali se pred televiziju. Ma svi se ufatimo u tome. Odmi se od toga, reći burimo jel treba nešto pomoći? Jel treba evlad provodat malo? otmiso i reci to je moj badet u tom trenutku. Ja želim učiniti djelo sa kojim je gospodar zadovoljan. Boga me zaboli, Jer mati kad mi kaže da neko od nas koji dolazimo, koji se družimo sa hadisom Resulullah, ne idemo njegovim stilom življenja. Pa to isto koji informacija i primjena. Imaš informaciju, ne primjeniš. Nemojmo to dozvoliti se. Pogotovo što male stvari, vjerujte, ostanu, ostanu ostanu urezane duboko u naše pamćenje. Hazretja Iša nikad neće će zaboraviti da je Boži poslanik Muhammed s.a.v. ne samo da su abdestili iz iste posude, nego bi on nakon što ona popije vodu, uzeo tu istu čašu i rekao odakle se Iša pila, da ja pijem s onog mjesta odakle si ti pila. Nikad neće zaboraviti. Nemojte da srca naših bliskih, naših porodica, naših familija, da neko drugi osvoji šupljom pričom kroz neku seriju zato što smo mi bili osorni i grubi. Allah na seždu pada. Nemojte. Nemojte da to dozvoli. Nemojte da to dozvolimo. I nemojte da dozvolimo. Moramo se aktivno, aktivno baviti svojom stvarnošću. Nema kod gospodara, nema da stane. Pazi, možeš imati hiljadu maraka, pa nemaš 999 ni hiljadu jednu. Možeš imati hiljadu maraka da stoji. Kod gospodara ili ideš naprijed ili ideš nazad. Ako si ustrajan u dobro, onda ideš naprijed. Ako staneš, ne možeš ostati na istom. Stalno moraš raditi. Ja molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo. Zamolio bih one koji su studenti ovaj, na fakultetu da razmisle malo o tome. Mene je zabolilo kada su magistarski rad jednog moga baba zakazali u vrijeme džume namaza. I to je nešto za što se mi moramo boriti da se ne dešava. Vjerujte mi, sloboda i to ćete vidjeti kroz život. Sloboda se ne dobija. Niko vam neće doći pa vam poklon slobodi. Sloboda se vjerujte i prava se osvaje. Želim samo da o tome razmišljate. Da razmišljate što će možda nekom blentovini na umpas za 4-5 godina da kaže pa vidite u nekim evropskim zemljama žena koja je pokrivena ne može na univerzitet i mi hoćemo da zabranimo hijab na univerzitetu. A mi im to dozvolimo. Zašto? Zato što nismo proaktivno reagovali. Nismo navakati dvije stvari hoću da razmišljate. Prvo, i susrećemo se ako god. Kako mi možemo utjecati na to da jedno od pravila, a zakon o slobodi vjere nam to garantije, Pročito sam ga, garantije prava. ne smijemo biti diskriminirani u praktikovanju svoje vjere. Mi nemamo dan, ne tražimo mi dan, ne treba petak. Nek nam dadnu od pola 12 do 12.30 ili nek nam dadnu od pola 1 do 1.30 mi možemo obaviti. Nije nam problem. Ima alhamdulillah džamija ali trebamo se boriti da osvajamo slobodu. Vjerujte, nećemo je dobiti, neće nam je dati na zlatnom taniru, To je jedna stvar. Druga stvar, razmišljajte o tome koliko bi značilo za nas da pokušamo koliko možemo. Gledaj, alhamdulillah, koliko nas Ima, znate kako fini mladića i djevojaka. Uzmite boni za ruku nekoga. Recite, hajde, haj sa mnom na džumu Vjerujte, samo kad bi na tome radili. To je prioritet. Džuma, ljudi, džuma je prilika kad će se okupat, kad će se abdest, kad će čut nešto lijepo Allahu u poslaniku. Vjerujte mi, samo džumu da imamo mi kao misiju, kao zadaću. A evo između ostalog i u društvenom kontekstu moramo pronaći modu Da ljudi, ako mi ne budemo se bavili s time, da bude od pravila na univerzitetu, vjerujte mi sutra, za pet godina će im naopas nekako drugačije da te šamara. Ne smijemo dozvoliti. Razmislite o tome, mene interesuje, razmislite. Pa kad budemo imali priliku da se sretnemo, recite ja mislim da mogu uraditi to. Alhamdulillah, gospodar nam je dao da koristimo sva sredstva koja u ovom svijetu možemo koristiti, alhamdulillah. I pritisak na ovaj, i pritisak na onaj način. Ali nemojte da dozvolim. Mene ne interesuje što možda 90% studenta neće otići na džum. Mene interesuje da moramo bezbijeti za oni 10% koji hoće da odu da imaju pravo da. Nemojte, moje dijete će sutra krenuti na, na fakultet. Šta znam, onda će mu kazati ne, u Ramazan ćemo ti u vrijeme iftara ispite. Ona. Naravno, Alhamdulillah ima razumijevanja. Ja sam čuo na mnogim fakultetima Sarajevskog univerziteta ima razumijevanje. Neki dan kolega advokat kaže ima razumijevanje na sudu, ali mi se moramo boriti. I kad ima nerazumijevanja na nekim mjestima, sa edevom Resulullah da kažem ne, ne, mi tražimo da ima, da se naše pravo ostvari. Vjerujte to. To, je, to je naš džihad. To je naša borba na Božijem putu. Da obezvijedimo uvjete. I onda kad obezvijediš uvjete, onda kažeš, hajde bolan, znaš da su nam dao slobodno. Hajmo na džumu zajedno. I to bude ako Bog da razlog. Ko zna koliko ćemo živjeti na ovom dunjalku. Allah nas uzme, a dolaze nam namazi koji nismo klanjali. Kaže, to je onaj što se ga ti jedne prilike za ruku odveo i krenuo je da klanja džumu. Ja molim gospodara da nas u on pomogne. Pa amin. Alhamdulillahi wa kefa wa salatu wa salamu ala sejidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počasti svakim djelom koje približava džennet. Gospodar naš, sačuvaj nas od svakoga djela koje približava vatri. Gospodar naš, počasti nas da naše oči nikada izdaju ne nosi. Gospodar naš počast nas da se naše ruke Griha, kloni. Gospodar naš počast nas da naše ruke rade za dobrobit umeta Muhammed. Gospodar naš počast nas da redovno na džumu ide. Gospodar naš počast nas da za ruku druge uzmemo da i oni na džumu ide. gospodar molimo te najvećim imenom Tvojim da nas zaštitiš na oba svijeta. Gospodar naš zaštiti nas od neznanja. Gospodar naš zaštiti nas od oholosti. Gospodar naš zaštiti nas od natjecanja za visoke položaje. Gospodar naš, onaj ko želi umet tvoga miljenika dobro, ti ga počasti da svako dobro ostvari. Gospodar naš ko želi umet tvoga miljenika Muhameda zlo, ti ga u tome spriječi. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim da među nama niko nesretan ne bude. Gospodaru, počasti nas svakim dobrom i proživ nas u društvu svoga miljenika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Oprosti nama, roditeljima našim, braći i sestrama, prisutnima i odsutnima. I molimo te, gospodar, da u trenutku našega preseljenja naše posljednje riječi budu La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Molimo te najvećim imenom Tvojim da nas sačuvaš. Subhana